падкасты радыёвабода. Ад каго залежыць вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў і спынення рэпрэсію Беларусі. Пра гэта ў працкай студыі свабоды мы пагаворым з былым палітвязням лаўрэатам нобелевскай прэміі міра старшынём праўабарончага цэнтру вясна алесем беляц. Добры дзень алесь. Добры дзень. Алесь. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды. Я ведаю, наколькі шчыльны графік, наколькі шмат сустрэчаў на самым высокім узроўні ў Чхі і прапаную пачаць размову якраз што адбываецца, якія які самыя важныя сустрэчы ў Чхі. Ну мне візіт да вас наведванне радыёвабода это традыцыйная справа можна сказаць кожны раз, калі я бываю празе, я стараюся пабываць у вас і я вельмі рады, таму што у нас вось адбылася зараз чарговая сустрэча пасля ну, такого доўга перапынку. Бо апошні раз я тут быў ўжо болей за 5 гадоў таму якраз я пераб'ю я записывала гэта інтэрв'ю это было якраз по вызваленні более 5 гадоў таму якраз гэта адбывалася і цяпер фактычна праз некалькі месяцаў па вызваленні зноў на свабодзе ну такая наша сумная ці хорошая традыцыя а Ну так падчас вось гэтага наведвання прагі у меня ўжо адбываюцца сустрэчы і з журналістамі і з маімі калегамі з неўрадавых арганізацый я наведаў таксама фестываль кінафестываль праваабарончы які зараз адбываецца ў чэхіі у розных гарадах і ў празе у тым ліку я глядзеў беларускі фільм вось і Э, Сёння будуць таксама сустрэча з прэзідэнтам Чехі, заўтра будзе сустрэча з міністрам замежных спраў. Чехії. Ось тому будуть і ось такі офіційні візити, де я буду розповідати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі і про можливі кроки по поліпшенні цієї ситуації, як я бачу. І наша розмова відбувається напередодні чеканого візиту у Білорусь Джона Коула, представника Злучених Штатів Америки у справах Білорусі. І чекається, що можуть відбитися нові визволені політзняволених, і що можуть бути це великі групи визволених політзняволених. Ми не відаємо деталі якія ваши максімальныя чаканні ад гэтага візіту і мінімальныя гэта заўсёды гульня такая ізздаў невядомая я думаю что самі перагаворшчыки яны ведаюць вядома інфармацыю якая там до да нас не даводзіцца не даходзіць і плюс падчас перамоваў таксама бываюць розныя сюрпрызы там мы будзем трымаць кулачки спадзявацца что колькасць вызваленых будзе на немалой будзе большай скажем так чым она была ў снежні вось калі выпускалі нас три месяцы таму зараз мы бачылі што была зусім невялікая група выпушчана в асноўным жанчын на пачатку сакавіка і вось асноўныя перамовы асноўныя як бы спадзяванні зараз на гэтую сустрэчу на Я думаю, што амерыканскія дыпламаты таксама везуць нейкія прапановы, якіх зацікаўлены ў Менск, таму што просто так это вызваленне не адбываецца, это ідзе такі э, гандаль як гандлююцца з тэрарыстамі, скажем так. Калі людзі сядзяць у закладніках, а мы там заклад дакладна былі і нашыя зараз палізняволеныя знаходзяцца якасці ваеннапалонных фактычна. Мы не то, што маем такія правы, як іншыя зняволеныя мы там зусім ніякіх правоў не маем, нас трымаюць там вот на таким узроўню военнопалонных Вось і канешне я вельмі спадзяюся што і мае калегі мае сябры які яшчэ знаходзяцца ў зняволенні выйдуць на волю вот я як бы таксама чакаю гэтага дня А, і ну вельмі важнае пытанне выйдуць на волю яны будуць вывезены выдвараны з беларусі дэпартаваныя з беларусі як вы фактычна і, і, і, і вялікая група былых палізняволеных ці яны застануцца ў беларусі і ці гэтае пытанне не нейкім чынам як вам падаецца абмяркоўваецца прадстаўнікамі злучаных штатаў амерыкі ці могуць яны паўплываць на тое каб гэтае выдварэнне не адбываліся каб у людзей было права застацца ці выехаць Э, гэта пытанне паднімалася і на мінулых э, перамовах, ось калі выпускалі нас, Пра гэта мне казаў асабіста Джон Кол, што яны гаварылі пра тое, што ці будзе магчымасць беларусам застацца на у сябе на радзіме, тым, хто хацеў бы, ці хто мае такія нейкія прычыны, бо кого бацькі хворыя, у каго яшчэ нейкія прычыны, не ўсе хочуць не ўсе так надта імкнуцца выехаць, скажем так. У кагосьці там тэрмін застаўся два тыдні, скажем да заканчэння гэтага тэрміна таксама. Вось і людзі па-рознаму бачаць сваю будучыню і гэтае пытанне падымалася, ну, было адкінута беларусы ну, лукашэнкам. Вось зараз сыходзячы з таго, што казаў Лукашенко там пару дзён таму, то відавочна, што тут пазіцыя троху змяняецца і э, верагодна, што э, тым хто будзе амніставаны будзе прадастаўлена такая магчымасці застацца ці выехаць але як это будзе якія памеры якія формы мы гэта все ўбачым самыя бліжэйшыя дні бо я спадзяюся вельмі спадзяюся што на гэтым тыдні сапраўды вялікая партыя беларускіх палідзекаў выйдзе з турмай А вы казалі пра тое, што размаўлялі з Джоном колам пра тое, якім чынам адбываліся перамовы напердадні вызвалення. Ці зараз а, вы маеце нейкі контакт з імі з прадстаўнікамі амерыканскай дэлегацыі ці ну, ваш голас голас лаўрэата нобелевскай прэміі міра важкі ў гэтай справе ці вас пытаюцца ці да вас прыслухоўваюцца. Э, скажу так что гэты контакт ёсць але аб'ём э, скажем э, все что датычыцца перамоваў і конкретных нейкіх вынікаў і конкретных хадоў то тут это все ў руках самых перамоўшчыкаў я не ў курсе гэтых справ восьось але агульныя нейкі агульны контакт ёсць у меня вялікае важное пытанне на якое адказ я так разумею вельмі складаны хацела б я яго пачуць ад каго залежыць вызваленне ўсіх палезняволеных і спынення рэпрэсій у беларусій, і якая адэкватная цена за гэта ну напрыклад сняцце санкцыі перамовы з лукашэнкам легітымізацыя рэжыму ну у нас фактычна 30 гадоў ідзе такая неаб'яўленая часам яна абвешчаная вайна за дэмакратыю за незалежнасць за правы чалавека ў беларусі праз месяц будзе 30 гадоў як тварыўся праваабарончы цэнтр весна это было ў красавіку 96 -го года і гэта змаганне но працягваецца і Вось. І э, тое, што зараз ідуць э, э, як бы ёсць розныя пункты погляды на вызваленне вязняў, на санкцыі, таму што это найбольш вострае пытанне. Вось. І тое, што э, палізняволеных вызваляюць нейкімі партамі, то я ўжо рабіў такое параўнанне з тэрарыстамі. Ну вот некая сітуацыя падобная, Таму што палізняволеныя сёння знаходзяцца ў закладніках у беларускіх уладаў. І ідзе э, такі дыялог, як сказаць, перамовы пра вызваленне закладнікаў. Вось, узамен за гэта аддаюцца нейкія скажем так ну зняцце санкцыі але з другога боку э, Таксама трэба разумець, што беларускі рэжым ніколі не пайшоў бы на гэтыя перамовы, калі б не быў вось гэты некалькігадовы ціск, эканамічны ціск, палітычная ізаляцыя в адносінах да беларускіх ладаў. Відавочна, што яны зараз шукаюць выйсці з гэтай цяжкай для сябе эканамічнай сітуацыі і таму спрабуюць вось неяк так э, зайшоўшы з боку так бы мовіць вось праз гэтыя перамовы э, паслабляць гэты санкцыйны ціск ну в адносінах да амерыканцаў гэта ўдае падаецца і гэта такі гуманітарны трек вось і э, дзякуй Богу што гэта ўдаецца Хаця з боку еўрапейскага звязава санкцыі якія былі накіраваны ў першую чаргу за тое што Беларусь удзельнічала в вайне і працягвае дапамогу рассіі ў гэтай вайне з украінай восьось то тут няма ніякіх падстаў пакуль што мяняць сваю э, пазіцыю і як мне бачыцца то амерыканскі бок таксама не надта зараз э, на націскае на еўрапейскі звяз тым каб змяніць гэтую вот э, пазіцыю хаця беларускія ўлады спадзяюцца вось мы чулі гэта таксама з выказанню там ржанкова што яны спадзяюцца што вось гэтыя э, групы вызваленых дазволяць э, у рэшце рэшт палепшыць стасункі ў першую чаргу эканамічныя з еўрапейскім звязам но той же час мы фіксуем до да нас даходзіць пастаянна пастаянныя сігналы пра новыя парушэнні пра правы чалавека новыя арешты людзей збіваюць жорстка людзей затрымліваюць людзей судзяць э, даюць нейкія неверагодныя тэрміны тым же журналістам а арганізацыі э, працягваюць становіцца экстрэміскімі арганізацыямі апошняя ну найбольшая справа это ўнесенне пн цэнтра які з'яўляўся цэнтрам ну беларускай культуры беларускіх пісьменнікаў арганізацыя каб аб'ядноўвала культурных беларускіх дзеячаў з'е зрабілі экстрэміскай арганізацыі это значит что любы сябра пна зараз ён з'яўляецца патэнцыйнай ахвярай для беларускага рэжыма любога могуць арыштаваць асудзіць за яго сяброўства ў складзе экстрэміскай арганізацыі. Там же знаходится Беларуская ассоциация журналистов, там же знаходится правоабарончы цэнтр весна. Фактычна увесь грамадскі сектар, все незалежныя грамадскія арганізацыі выкінуты з Беларусі і на іх пастаўлены гэты штамп экстрэмісцкіх арганізацый. І таму э, відавочна, што трэба спыняць гэтыя рэпрэсіі, адмяняць санкцыі, не спыніўшы этой рэпрэсіі, это, это вельмі як бы мне здаецца, непрадуманы быў бы крок. Вось, і таму размаўляючыся сегодня из чэшскімі ўрадоўцамі я таксама буду казаць пра тое што яшчэ не прыйшоў час э, змягчаць э, палітыку санкцыйную палітыку палітыку непрызнання беларускіх уладаў вось э, якая праводзіцца у тым ліку і чэшскім радам ну, вы згадалі гэты велізарныя тэрміны які паводле артыкулу за здраду радзіме атрымалі журналісты пра рэпрэсіі супраць людзей культуры это вялікая справа супраць кніга выдаўцоў зараз і людзі за кратамі но ну, свабозе вядомы іншыя выпадкі звязаныя якраз з людзьмі культуры працэдуры мы пакуль іх не аббліжваем які адбываюцца як вам падаецца но ну, гэта як бы рэжым бяры новых закладнікаў для далейшых перамоваў ці гэта проста рэжым пакуль не можа спыніць рэпрэсію не можа інакш існаваць тут цяжка змеркаваць это трэба як бы быць у этой кухні каб разумець эту кухню там могуць быць вельмі прымітыўныя э, прычыны толькі таму што ёсць рэпрэсіўны апарат ёсць ты губопік людзям трэба рабіць кар'еру яны робяць кар'еру дзякуючы вот э, нашим нашим лёсом ламаючы лёсы людзей вось збіваючы людзей это іхні як бы шлях по якім яны ідуць вось і ім трэба даваць кожны месяц нейкі вынік вось это вельмі верагодна што можа быць і такі такая асноўная прычына хаця мне бачыцца тут безумоўна э, такое дырыжыраванне скажем зверху таму што наступ на людзей беларускай культуры на беларускую культуру на беларускую мову ён ідзе зарганізавана апошнія месяцы можа быць это звязана і з сігнал скандалам які ідуць з крымля ў дачыненні да лукашэнкі вось это таксама вельмі верагодна вось у любым выпадку мы э, фіксуем тое што адбываецца і этыя факты пакуль не даюць ніякіх падставаў казаць пра тое што рэпрэсіі в беларусі хаця бы прыпыніліся скажем притармазілі гэтага не адбываецца тыдзень таму у празе ўрачалі уплыв такую вельмі прэстыжную міжнародную праваабарончую ўзнагароду ад арганізацыі людзі ў нядолі а Миколу Статкевичу, былому політв'язню Миколу Статкевичу. Ён не мог выехаць. Ягоная жонка Марына Адамовіч атрымала гэтую ўзнагароду. Асуджаны на 14 гадоў Мікола Статкевіч у верасні адмовіўся пакінуць Беларусь, калі яго спрабавалі дэпартаваць з краіны. Ён далей быў кінуты за кратамі і ў лютым пасля цяжкага інсульту яго адпусцілі дадому, ну, прыходзіць у сябе. Ваша ацэнка, як учынак гераічны ахвярны ўчынак Мікола Статкевіча можа паўплываць, уплывае на сітуацыю з будучымі выдварэннямі, невыдварэннямі і агулам на сітуацыю з беларускімі палізняволенымі. Ну я вельмі рады за міколу ён сапраўды заслужыў гэтую прэстыжную э, самую э, вядомую чэшскую праваабарончую прэмію і трэба сказаць што шэраг беларускіх актывістаў тым ліку я атрымлівалі так. за апошнія 20 гадоў яе мае калегі якія былі арыштаваны ў двадцатым годзе таксама атрымалі гэтую прэмію вось і зараз мікола это паказвае на тое што чэшская грамадская супольнасць яна грамадзянская супольнасць яна уважліва назірае і сприяє і посилає сигнали у підтримку для білорусів, які змагаються за прави чоловіка, за справедливість, за демократію. Микола справді показав собі, працягує показувати як боєць. Ось, і, на жаль, гэта вось моцна стукнула па ягоным здароўі і я вельмі спадзяюся што ён узновіцца і далей прыцягне як бы нармальнае і грамадскае звычайнае жыццё вось і гэтая прэмія ён рэальна заслужыў. Э, наколькі гэта паўплывае на рашэнне беларускіх ладаў, я тут э, не магу дакладна сказаць, ведаю, што э, і нават тая нобелевская прэмія, якая калісьці была ўручана мне, яна там мала паўплывала таскаць на мой лёс вось мне давялося пасля яе прасядзець яшчэ там тры гады вось пакуль я не выйшаў на волю то э, думаю, але тым не менш, это выразны і ясны сігнал для беларускага грамадска, для беларускай грамадскасці, для нас. Вось што это вельмі важна. Для э, беларускіх ладаў ну, трэба іншыя аргументы вось, і для іх все грошы там у вачах стаяць, вось гэтыя санкцыі. Ну вот это тыя аргументы, якія яны чуюць, то Э, чаму яны так вельмі важныя пры размовах з беларускімі ўладамі вы карце што нобелевская прэмія не паўплывала на ваше вызваленне а што зараз якім чынам зараз нобелевская прэмія міра дапамагае вам даносіць голас беларусам сяму свету як яна можа дапаможа дапамагчы вам у вашай праваабарончай місіі у мяне зараз яшчэ такі складаны перыяд жыцця тому что я э, яшчэ прыху праходжу такую як бы прыходжу ў сябе вось як я назваць реабілітацыі ці што не ведаю но яшчэ адбываецца вяртанне ў нармальнае жыццё і гэты перыяд ён я ведаю просто пасля першага тэрміна ён займае нейкі час але адначасова от ужо з'явілася магчымасць э, рабіць гэта міжнародныя паездкі і натуральна что я не уключаецца ў такі шчыльны графік э, гэтых паездак з тым, каб данесці э, сітуацыю з правамі чалавека, ввогуле, каб беларусь чулі, про то, што адбываецца ў Беларусі, бо э, міжнародныя падзеі накатваюць адна на адной. І вось это наш боль, это наши праблемы два года. яны для нас яны балючыя, А насамрэч для света мы мусім весь час нагадваць пра это гаварыць пра гэта і трымаць Беларусю э, фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці. Я перакананы, што вось, як бы такая работа надасць плён і таму я нацэлен на такую працу якая самая галоўная задача якую самую галоўную задачу вы бачыце сваю цяпер вот я сказаў падымаць актуалізаваць пытанне з парушэннямі правоў чалавека ў беларусі дабіцца з тым каб э, усе беларускія вязні выйшлі на волю каб рэсію беларусі спыніліся ў рэшце рэшты это таксама надзвычай важна а у ці у адным з кірункаў вашай працы праабарончага цэнтру вясна беларускіх праабаронцаў сітуацыя якой апынуліся многія палізняволеныя яны фактычна без дакументаў без маёмасных правоў без права на пенсію бо яны пазбаўлены э, дакументу пазбаўлены пашпарту а, і гэтае самае тычыцца людзей у беларусі якія выйшлі бо вядома што многія палізняволены тот же мікола статкевіч не мае пашпарту не мае пенсіі не мае ніякіх медычных дакументаў фактычна права на медыцыну вядома што былі выпалі зняволены якія выйшлі з-за кратаў многія калі сканчваецца пашпарт яны просто яго не атрымліваюць а, я, я, як вы вот гэтую сітуацыю з пункту гледжання правоў чалавека характарызуеце і што магчыма зрабіць ну тое што нас выкінулі з беларусі з'явілася падстава для ўзбуджэння крымінальнай справы і то што не толькі нас але вось это сотні тысячаў беларусаў былі вымушаныя выехаць за рэпрэсію беларусі з беларусі пакінуць за апошнія пяць гадоў з'явілася падстава для для ўзбуджэння крымінальнай э, справы ў міжнародным крымінальным судзе. Вось. І гэты суд я мяркую, збіраючы матэрыялы пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, натуральна, будзе закранаць не толькі от, міграцыйныя справы, звязаныя з працэсамі такой вымушанай міграцыі, там выкіданні. Вось. І гэтыя праблемы, безумоўна, комплекс праблемаў яны ёсць, яны датычацца кожнага чалавека, які трапляе ў гэтую сітуацыю і у розных краінах за межамі беларусі на вырашаецца по-рознаму але я спадзяюся што агульнымі намаганнямі мы будзем рабіць максімальна каб спа урады розных краінаў спрыяльна ставіліся да беларускай эміграцыі дапамагалі вырашаць гэтыя праблемы сістэмна. Што тычыцца палізняволеных у беларусі, то эта справа вельмі складаная. Натуральна, што там гэтыя людзі ў любы момант могуць подвергнуцца рэпрэсіям зноў патрапіць пад рэпрэсіі і таму э, дапамагчы неяк э, з пункту погляду юрыдычнага или праваабарончага тут у нас магчымасці вельмі абмежаваныя то, ну, ситуация такая, что мы застаются сам на сам с э, белорусским режимом, и э, ну вот, как бы, она вельми складана, эта ситуация. Ну, я хотела вам один вопрос задать на русском языке для наших коллег с настоящего времени. Вопрос как раз касается а, заведенного дела, заведенного расследования Международного уголовного суда против э, властей Беларуси. С вашей точки зрения, это поможет СПИНИ э, остановить репрессии или, наоборот, усилит их? И как вот это расследование может повлиять на переговоры Соединенных Штатов о освобождении белорусских политзаключенных? От, от, откажите, коли ласка, э, по-русски. Ну, э, мне кажется, что это решение, оно нацелено все-таки на среднесрочную, долгосрочную перспективу, потому что это э, решение о образовании этого суда, о начале дела. Начнутся собираться материалы сейчас и с нашей помощью правозащитных организаций, и э, будет работать Международный уголовный суд с другими группами, скажем так, и репрессированных, и активистов, скажем, Ике, выехали из Беларуси. Вот. Это все будет делаться на протяжении нескольких лет. Поэтому тут решение ждать быстрого ну, не получится. Что касается переговоров э, непосредственно американских дипломатов и Лукашенко, то они происходят вот сейчас. Это то, что решается сейчас. Вот. Но каким образом э, решение суда, возможно, решение суда повлияет на режим, я не знаю, но я бы очень хотел, чтобы максимальное количество материалов попало на стол к судьям, чтобы оно было проанализировано э, и чтобы были приняты справедливые решения в э, отношении к руководителям вот этих массовых репрессий и тоталитарного режима в Беларуси. Я думаю, что тут путь очень правильный, и мои коллеги-правозащитники, вот пока мы сидели в тюрьме, они добивались того, чтобы это э, судопроизводство началось, оно началось, и это есть такая как бы победа, скажем так, всего правозащитного сообщества Беларуси, которое сейчас находится практически все за границей. 30 гадоў споўніцца ў красавіку вясне вясна 96 калісьці называлася эта арганізацыя які быў бы найлепшы падарунак Ну мы э, заўсёды казалі лёзунг такі наш быў заўсёды, што вясна прыйдзе, прыйдзе вясна. Вось я думаю, што Э, вось гэтага мы далей прыцягваем як бы чакаць. Асаблівых падарункаў мы не э, чакаем вось тут хутчэй за ўсё ёсць ну, абавязак не выкананы до конца абавязак, Таму што асноўныя мэты, якія мы ставілі ствараючы весну, яны зараз яшчэ не выкананы. Вось калі Беларусь будзе дэмакратычнай, вольнай, калі мы зможам вярнуцца ў Беларусь, восьось это будзе самы найвялікшы падарунак для ўсіх нас. Але дзякуй вялікі, дзякуй вялікі, што таким занятым шильным графіку знайшлі час і прыйшлі ў праскую студу радыё свабода гостцем свабоды прэмію быў палітвязень для ўряд нобелевскай прэміі мира старшыня праабарончага цэнтру вясна лес беляскі на гэтым я ганна соваць развітваюся з вами заставайцеся ў бяспецы і са свабодай выслухали падкаст свабоды на Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org.